Zabilje živan Bukhari muslim u svojim sahihima i ovaj hadis što ću vam sada spomenuti dobro obratite pažnju, stvar da se dobro na njega podsjetimo. Jer je vezan za nešto što se zove porodica. Vezan je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte poslanika alihi salatu salam kako je odgaju svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu. Kako se odnosio prema svojoj kući. Zabilje živan Bukhari muslim u svojim sahihima od Alija radijallahu ta'ala anha, anhu kaže da jedne prilike po noći kaže došao nam je poslanik alejhi salatu vesselam i taraka al-bab i kaže kucao nam je kaže na vrata kome kome Ali radijallahu ta'ala anha anhu i Fatime radijallahu ta'ala anha a znate da je poslanik alejhi salatu, alejhi salatu vesselam volio Fatimu najviše poslanik alejhi salatu vesselam svaki put kada bi ušla Fatima poslanik alejhi salatu vesselam bi šta? poslanik bi ustao iz ljubavi prema njoj i volio je Hasana i volio je Huseina i znali su da mu se da, da mu dođu na leđa dok je na seđdi i ne bi poslanik alaihi salatu wasalam ustao sa seđde dok šta? Dok ne bi, dok ne bi Hasan i Husein znači, sišli sa njega. Pa nakon smrti poslanika alaihi salatu wasalam, kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu izašao je popio se na mimber, došao je Hasan radijallahu ta'ala anhu i rekao, kaže silazi kaže sa minbera mog dede. Silazi sa minbera, sa minbera mog dede. I zato znate onaj hadis u ko se zabilježi imam Buhari muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanik alaihi salatu wasalam kada je umiro nije mogao da ustane da dočeka Fatimu, kao što mu bio običaj. Pa kaže, pa je zovno i ona se je primakla. Kaže, fesarraha bi šeji'in febeket. Kaže, pa je nešto šapno, pa je ona zaplakala. Kaže, thumme sarraha bi šeji'in فَضَحِكَتْ Pa je kaže, zatim, zatim joj kaže nešto šapno, pa se ona nasmijela. Pa kaže Iša radijallahu ta'ala anha, pomislam, pogleda, pomislila sam, pogledaj sada, plaće, sada se smije. Pa nakon smrti poslanika, alihi salatu upitala sam je, zašto si se nasmijala, pa zašto si zaplakala? Kaže, onda kaže, kada sam zaplakala, kaže, tada me poslanik sallallahu alihi wasalam obavijestio da će to biti smrt u kojoj će umrijeti. A kaže, kada me obavijestio, drugi put što mi je šapno, kaže, rekao mi je da ću ja biti prva iz njegove porodce koja će mi se pridružiti da će biti prva iz njegove poroce koja će mu se... Pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Zašto su se smijeli? Zato što će se pridružiti Allahom poslaniku, alaihi sratu sallam. To je bio uzrok, uzrok njihove radosti. Kaže, obavijestio me da će biti prva iz njegove poroce koja će mu se pridružiti. Znate li koliko je bilo Fatim radi Allah, radi anha tada godina? Jer bilo 40, jer bilo 50, jer bilo 30. Po jednom rivajetu bilo 23 godine, po jednom 26 ili 27. Kada je umrla i bila je prva i bila je prva koja je iz poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice presalila šest mjeseci posle smrti Allahovog poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, kao što je došlo u hadisu Buhari muslima, kaže da je došlo poslanike alaihi wa sallatu wa sallam pokusio svoje čerke koje je toliko volio i svom zetu i kaže, rekao, ela tu sallijan. Pa kaže, kad smo otvorili poslanika alaihi wa sallatu wa sallam i rekao, kaže, zar ne klanjate sada? Misleći na što? Na jaciju? Na akša, misleći na noćni namaz. Kaže, ela tu sallijan. Kaže, zar ne klanjate sada? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu tada odgovorio, kaže, ja Rasulallah, kaže, anfusuna bi bijedillah, kaže, naše su duše Allahim rukama. Ako će da nas probudi, probudi nas. Pa je poslanik, alaihi salatu wasalam, otišao govoreći, wa kana insanu akthara še idadala. Spominjući ajeti sura Al-Kaf, koliko samo čovjek voli, koliko čovjek samo voli da raspravlja koliko čovjek voli dar. Međutim, pogledajte kako je poslanik alaihi salatu wasalam odgajao svoju porodicu na ibadetu. I zato, draga braću i cijene sestre, znači sve jedno, ona, on, oni od vas koji su u braku ili koji nisu u braku, haram u kući, znači imati haram u svojoj kući, to je ko imati bombu u kući, igrati se sa njom. I zato vam napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar. A to je da danas ljudi ne vode puno računa o nečemu što se zove televizija. Ono, imaju televiziju, međutim napominjem, danas, hvala Allahom, E, vezano za islamske kanale, imate satelitski kanal. Ako neko hoće, neka kupi satelitski kanal. Neka izbriše sve kanale, neka ostavi samo islamske kanale. Na kojima nema, na kojima nema harama. Međutim, da ostaviš u svojoj poroci kanale gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koje su haram, otkrivene žene i tako dalje, znači da nemojte te stvari, nemojte te stvari sebi dozvoljavati i druge stvari koje su koje su nemoralne. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, ako išta ruši i razrušava jednu kuću, jesu stvari sa kojima nije zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da se u njegovoj kući gleda ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala.